liofilizitas plasmo por sango transfuso. Oni scias che sango estas tre grava fluidaggio, ne nur por la homai estagioi, cae case de accidentoi sango perdo tre severe endangerigas la vivon de vunditoi. Tial disponado de sanga plasmo por tuia transfuso estas nepra neceso por savi homa in vivoi. Tamen, conservado de sanga plasmo postulas complica in proceduroi, sed cefe cae nepre sub in temperaturoin, tre malfacile disponebla in exter medicina installagioi. Medicina uso de secigita plasmo Commencigis iam je la fino de la dua mondmilito en 1945, cae tiam cium sango doson consistigis sang el tiroi el celcai Cause de gravai problemui en la stabilezzo de la sechigita plasmo, cae protimo de infectigioi, oni tute forlassis la ideon dum presca o dude chiaroi. Nur en la ses decae iaroi la pionirai i el trovoi de la itala usona biochemisto Frank de Venuto malfermis la voion al productado de la nun tempa liofilisita sangoplasmo, ciu noni povas conservi dum dec quin monatoi ie normala media temperaturo. La sangoplasmo, ciu noni liofilisas, consistiga quinde quin procento in de la sanga volumo. La liofilisita plasmo originas el sana i donantoi, qui es sango gruppo estas abo minus, dio estas negativa. Iel oni povas per gi curazi cium vunditon, sen la necesso controlli taugetson de la sango gruppo antau i monatoi medicinae faculoi de la Israel armeo, versaine la unuae en la mondo, decidis en conduci la usadon de liofilisita plasmo por curazzado en campai isolitae areoi de i cun gravae hemoragioi. Gis nun, post blocado de la sango perdo, oni curatsis tia in vundito in per fisiologia i liquoi por restarigi la sangan volumon. La sanga plasmo ne nur conservas la volumon, sed entenas ancau stimulanto in de la sango coaguligio, kai tiel effice contribuas al haltigo de corpai hemoragioi. Last monate, versaine unua foie in la mondo, exter hospitalo, soldata paracuracistino intraveine iniectis liofilisitan plasmon al civilulo grave bundita pro automobila renversigio, en isolita loco de la Jordana valo. Li estis grave bundita en la ventro, caia masse sangadis, quia malvenis la sucuristo, quiu ne effective povis blochi la hemorragion cause de la locigio de la vundo. Do, sen hesite, la paracuracistino rapide preparis doson de sangoplasmo per la liofilisita pulvoro, ca injectis gin intravene. Oni endormigis ca daure inspirigis la vunditon, gis la alveno de helicoptero quiu transportis lin al hospitalo. Post tri semainoi la paciento presca o plene resanigis, forlassis la hospitalon cae revenis heimen por sia convalesco. En la mondo iam trovigas ie dispono quelca ilio filisita i sangoplasmoi, interalie productitai en germanuio Franzuio cae La Israel armeo electis tiun nomatan Lioplas Novo, productita fare de la Germana Rugia Cruzzo, quiu iam de chiaroin estas usata en la hospitaloi, cae efice contribuis al curazzado de cent miloi da vunditoi tiu ci producto presentigas kiel liofilisita pulvoro, ie hele orangia coloro, caioni gin injectas intraveine, post diluo per 200 ml da distilita aquo. Vidu la supra in bildoin. Ec en mal i condicioi la tempo necessa por tia preparado estas ne pli ol quin minutoi. Esploro i montris che in la liofilisita plasmo o malaltigio smal altigio ie gis du de quin in la concentritezzo de stimulantoi de sango coaguligio rilate all'ilia lilia nivelo en la origine el tirita sango tamen dum la iaroi on inesperti signifa indifferenzo in en la rapidezzo de coaguligio inter la freŝa kaj liofilizita sango.